irailan bukaerakin batea etortzen tezkigu aldetxoko festak eta nola ez, festa iburuzei itzein berko dugu, oi hartzun irratilan hortako jugu e, jaitako edo ugaldetxoko jai batzordeko idoiarrekalde eta martxelan sagurian, kaixo, egunon? Iepa, egunon. Bueno, ez dakit urduri zaudeten festangatikan hasten dielako edo ja martxe hartu da zuten. Bueno, e, gu hortan oitutare batzu urte batzuko egiten nahi gela, eta orduan pentsatzen du, bueno, dena prestakagunez lasai. E, bueno, esan bezala hasiko dia gaur ostirala atxaldian, e, zazpitan? Bai, zazpitan hasiko gea urtero bezala suziriakin, noski, eta mhm. buru handiekin, eh? aur, auzoko aur txikientzako festakin. Eh? eh e, biliko dira. Bai. Eh, atzea eta aurrea, girua jartzen. Zazpiter enkartela da. Bai, urtero bai. bezala. Normalian eh, esango dugu hilabeteko azkeneko ostiralian plazan izaten dela, baina bueno, nola jaiak dien ugaldetxoa pasia dela. Eta geho, nola ez, afaimerien da jatekoa. Hori da, norberak eraman eta norbera jan. Eh? Oso giro politian, mhm. bueno, pentsatzen dugu eguraliak errespetatzen bagatxu, hori San Migueletan oso... Beresile izaten da eta izango da beti bezala karpan, karpan inguruan mhm. eta bakoitzak ematen dituen janariak pues denan artean jan eta Oida, osatu. Ez du labalio azaltzia eskutxikan? Ez, ez, ez, solakutan ez, gaina beti soberan izaten da. Beti bat, tortile bat berri, bi ematetugu mm eta mhm. beti soberan. Baina bat komeni bakoitza beria pixkat bentsa ziurtatzia. da eta gaina e, eh, hartzeko eman inberri izaten da, orduan partitzia, ez? Hori da, hori da. <laughs> Bueno, e, eh, geho gauian e, eh, bi aukera daude, baina lehenbizi hasten dena truk txapelketa. Bai. bai. Zuek ateatzea altzateo. Bueno, gu antolakuntza neko lanak izate jugu. Bueno, Jose Miel, e, eh, zera, animatua dabil, ate berdula lata, irabaziko lata, ez dakit. Ba, gu, gu pozik, pozik parte hartzen badugu, badaki urterokuak, eh, badira ja, eh, ogoita ogoita mala ugarrena. Ba. Ogoita ugarrena, beraz, eh, bada jendea ja, ustero urtero juten dana eta... Eta seuru zaida ona. Hori da, hori da. Eta, bueno, kontzertuak izango dira, e, hemen programan azaltzen den bakarra, e, eh, luzte taldea da, baina talde gire... Baina sorpresa txiki batzuk eba ditugu, eh? Bai. Gaztiak, bai. ja prestatuta dituzte, herriko talde ezaguna, gainera, mhm. eta nik uste dut gaztentzako aukera ikaragarria dela. Guk, e, eh, guai festetako batzordian, ba, gazten alde apustu bat e, egiten dugu aurten. Eh? Mhm. Zen, joan den urtetan eta aurreokotan, ba, jende gutxi ibili da, eta horrez bat egin duen, ba, ekarri dezagun, ba, ezaguna den talde bat, eta horrekin batea, ba, gure herriko eta gazteak, ez? Eta guztu dugu, ikarrerezko aukera dela, ea animatzen dien gazteak. Eh? Bueno, ba, ostirala izateko eta jaien hasiera izateko, festan hasiera izateko, e... Indartxu, Indartxu, eh? Bai, bai. Lan eh? Bai, hasi behar da fuerte eta bukatu beto. Asi berda, eh? Baina, bueno, bukaerara ez geha jungo, guazen Miguel Leunea, e, irailako gehieta behatzi laron bata, eta amarterritan meza. Bai, beti bezala. Uh -huh. E, non izango da, eta pixkat, zaldu? Atamitz eh, lokalian, bueno, uh -huh. lehenoko sagardoteiko lokalian izango dugu. Eta hor eh, meza ondoren eh, izango dugu omenalditxo txiki bat, Arantxa Ibarrari, hau ni baino hobeto daitzen lezake idoia pentsatzen dut, berako beti jo izautzen dula, bertan mhm. lan asko indako emakume bat dugu, eta bera hori jarri txiki bat emango zaio, eta bueno, bitartean amaiketakoa ere ba, hor, mezara hurbiltzen den jendearen zako. Eta arantxa, zarbatia aipatu nahi ba, e, Arantxa ibarra eta, ba, eski, jende gutxek ezautuko da arantxa ibarra bezala da, paskaixoneko arantxa. Eh? E, bea, bai auzoaren alde eta baita herritar askoen alde lan askointako emakumia da. Eh? Beti doain, beti prest, ba beak e, zekilena, ez, ba indizioa ziela, botika ziela, e, garai hartan e, ez da gaur egun bezala ambulatoio bat, eh, praktikantea mm -hmm. orduan, ba jende askok indizio hartu behar, eh, senda zerbait jakin behar eta ordun aratxerengana jortzen genu, eh? Eta ordun mm aurten hori pentsatu dugu, ba oroigarri xume xume bat izango da bea den bezala, emako xume eta sinizun bat. Beak ba aldaki, Bai, bai, bai biak badaki. Ilusi bai. zion noski? Ba, pentsatzen dut. Pentsatzen dut nik eguantxe bertan uaitxutik anator, bilera e, aurreko bat gendun, eta handikan gendura, beha balkoi intzion, eta beti bezala, agur arantxa, agur, mhm. eh, eta beti hortxe hau Eh? Bueno, eh, esango dugu, eh, Martxela ipatu amaiketako izango dela, baina txartela jaso berdela aurretik ez? Aurretik txartela jaso beharko dute, normalien horre bai intzizune bongo da, eta txartel hori, Eta komen izaiu behintzat, ba, gutxienez eh, jakitea ber, eh, kopuru hurbileko bat, ba, antolatzen gabiltzan jakin egin nuke eta horregatik eskatzen dugu txartel hori. Mhm. Bueno, jarrai dezagun aurrea, mez atageo, amaiketako atageo, duat loia. Oixo, oixe. Zeinek hartu dezake parte, aurrantzako da? Aurrak eta, bueno, bai, aurrak eta nibarre, ba, bai, gaztetxuak, ez dia, eh, mhm. dia, amabi urte arteko eh, mhm. gaztiak, eh? eta bi talde dira, lau eta zortzi arteko talde bat, eta bestia behatzi amabi. Mm -hmm. Orduan, errekorridua eta desberdina dira. Eh, esango dugu, bueno, lehen goaztian, herri lasterketa izan da, entrenatuak izango txugu laurrak. Baietz. Eh? Eta zeurure animatuko dila. Baietz. E, garrantzitsua, kaskua. Hori bai, hori oso importantea eh? Baina gero beraiek bueno, eh, ba, eh, txikiak erabiltzen dutena gero hondiei pasa ta bueno, mhm. beti izaten bai. dira, eh, kasko batzuk erean. Bueno, e, jarrai dezagun ba, atxaldian, e, aurrak ebai protagonista, hola sai. Mm Hor bakizuen ikane, Martinaren mm taldea beti beti joten da, eh, neska mhm. gazte talde batekin eta gero e, gazteekin ere, pues beti jolasak antoratzen dira. E, geo, seitan, oreka trial show, oi zer da? Hori, aurten berria dugu, martxe. Bueno, hau e, eh, motu bakin eta holako esibizio batzuk itxeko prestatu zaizkigu osoko bigote bat. Eta berak ezakite bi bakarrik heldu dian, beste lagunen bat ere animatzen zaieten, hasieran baiezkoan hortan gehiauden. Eta hor montai txiki bat egiten dugu, arizpeko lehenoko paradako etxi horren atzien. Mhm. atzien. Eh, hor, eh, ta Txipitoko paradaz, maldan. Oh, parada zeon lekua eta atzeko kosko ipiskat mhm. aprobetsatuz. Mm -hmm. Hor montaje txiki bat egiten dut, hor izango dugu alako esibizio txiki bat. Bueno, eh iluntzeak orrea uste ezaguna izaten dela, afaia. Bai. bai. Zenba lagunentzat antolatzen dute edo prestatzen dute gutxi bera? Bueno, bai, aurten hasieran eh, horre euneko kopuru hori urbili izango dugula pentsatzen dugu. Afal -huh. e, afala horretikan baita ere, aipatu hor e, agertzen dela ba, Ramontxo Zagartzatzuren aldeko ekitaldi bat, ongi etorri bat. Mhm. Eta hoi ere hor kontuan izan ikan, ba, bueno, iluna izango dela, bai mhm. ambiente aldetik eta bai geho afal giroare alaxe izango dela noski afalduta dantzatzeko eta kantatzeko eta bai. guztu dote aukera. Aurten, aurtengoan berezitasun bat. Dantzaik ez da izango, bueno, e, soinu talde batekin behintzat ez da mhm. izango. Oi, baina, lehen bezala gu geuk ere musika jarrita dantzatuko dugu atope. Hoi haipatu nahi genuen baita ere bai. <laughs> Bueno, hoi larun bat dago kinonez. E, igandian indarrak e, guaindikan egon goia, eta goizeko betitan dian hau zuan zeharri da. Hori da, txistula mm. jakin. Hmm. urte batzuk, ba, ez dakit badakizute, baina arozen aterrak igual, etxo, igual, txunbizidio mhm. mm -hmm. bandenak, bueno, gehiar, bueno, nahi, eta orduan, ba, guztua parte hartzen dute gure, gure festa, gure mhm. Bueno, eta geho, amaika ateretan, pelota partiduak txipitoko frontoian. Hori da. Horre, iru maila desberdin, ikusten txut programan, eta, bueno, oharra egualditxarretien badu, eta espero dezagun, ez, ez ala izatia, e, eh, kontxejupian izango diela. Hori da. Eguerdeko amabitan, dantza, aurtzaro dantza taldean ikuskizuna. Ta geho, zer prestatu zute? Gero topa txabel, txabelketa. Eh, urtero egiten da eta jende parte hartzen du eta oso guztua. E, eh, eh? parranda nahi egun edo bi egun pasatagio punteri ona izatea da? Ba, denetikan izaten da. Denetikan. Badia doa dieta eta gustatzi zaienak, eta hortarako prestatzen dienak, eta beste batzu bazuk esan Ba, punto itxarrake, parte hartzia da importantin ez da? Hoi da. Bueno, e, atxaldian, e, karpa inguruan artisauerak erakusketa, nongo artisauak izango Ba, bera, nik, eh, ez dakit, nik ezau, bueno, aurten, eh, etorri zaigu batzordea, mm, ba, ugalde txoko etxe berri itxisuko itxixuko mm -hmm. etxe berri biziden neska gazte bat, bai. eta bera da artisau hortan lan iten duna. Mm Eta orduan, bera bitartez, nik ez dakit ze talde den, martxelizu badakizu? Talde bezala ez da, lu, bera partikular bezala. partikular mm-hmm. bezala zerbait antolatu du, eta berak eskein egin zuen, torduan batzordeak... Ba, ba, aprobetxatu, aprobetxatu, aukeretan. Bai, baietz. Bueno, eta ja e, eh, oitura dena goiteora jitsira txipitoko maldan, bai. atxaldeko bai. bostetan. E, ez dakit, eh, jendea apuntatu den, gu irratia nahi jugea, egunero, egunero esaten, hogeita bostean bukatzen zela izen emateko epia, e, parte hartzaileak baldoztea azkeneko berriak hiru hiru e, eh, taldekideo osatua diala badakigu eta baietara ai direla esaten beste bi tresna ere baditugula prest mm -hmm. borondaterik izango balu norbait gehiagok parte hartzeko eta bueno animatzen dena azaldu daiela baina azkeneko orduan ere izaten dia hor eh, dauden batzuk eta horiek ere animatzeko enbidoa hemendikan mm E, bakigu ohitura dakagula azkeneko ordurako uzteko gauzak, baina bueno, jendiai esan, gure esan, e, garrantzitsua dela olako gauzak antolatzean gara izakitia, betire seguruak inberrizaten dielako, ambulantzia kontratatu berrizaten delako, eta horrek bakastua suposatzen dulako, ez? Mm -hmm. Bai, arrazizu. Mhm. Bueno, e, geho, goitibera jetxiera eta geho, aurrak berrize protagonista, mhm. antzerkile izango da karpan, ez? da. Ze antzerki? Bueno, ba, hemen daukat agiria bada zea bat panfleto bat edo bere zila, eta momentu ridikuli du mm -hmm. izin berua, Eta kutsak gizarte ekintzak e, babesten duen ekintza bada. E, eta orduan bere garaian eskatu egintzan, eta urten badirudi festa batzorde desberdin eta egiten dutela, aportazio hau, eta urten mm guri ugalde tokatu zaigula. Eh, eta orduan nik egia esan hemen begiratzen aitu naiz eta ez du jartzen ba ze talde den edo, eh, bakarra mm zeinek promozionatzen duen ta kutxa gizartekintzak promozionatzen dula eta egilea jartzen duen la baina ez du ezer eh, argitzen, eh? Mm Baina ematen du geo hizkuntzak bi hizkuntzak erabiliko dituztela bai euskera eta bai gaztelania jartzen du. Eta bueno, ez du dena kontatuko. historia oso historia polilla da eta aurrentzako bai. aurrentzako berezia. Beraz, etorri zaitezte ikustea. Eta bueno, festak bukatzeko, e, zer dugu? Ba, horre eh, sardina jate bat antolatua dago. Mm Bai, goite berak eta ongi moldatzen baldin badia guraldiak lagun, ba, ondorengo e, karpako ekitaldiarekin komplementu bezala, ba, sardina jatia, ogit artekoak, eta giro polita baita ere, karparen barruan, eurila baldin bada, eta bestela, bueno, karparen inguruan. Mhm. Eta bukatzeko zezen zuzkoa eta goitibera. Goitibera txuzkoak. Mhm. zerbait beresia baldin badu goitibera da. Bai. Ez, auzo bakoitzak du beria eta guriak eguraldiak laguntzen baldin badu hoixe da. Eta gero bukatzeko goitiberan suziria ere oso beresia. Mm Ordan horrekin bukatuko genduke urtero bezala. Bueno, bukatzeko gure eh, animatu jendia ualetxo azaltzeko. Bueno, <laughs> Ze, esango dugu, ba, ez, ba, bueno, e, hartzungo azkeneko festa dia, urtero izaten azkeneko festa ugaletxo. Mm -hmm. Eta badu olako xarma txikilla hori, ez, osak azkeneko dia, eta, bueno, oaz emazute parte hartzea, ez. Gure aldetik beti ilusi jondilekin egiten dugu, eta espero dugu, bez urtero bezala, jende etortzea. Ba, bueno, e, ezakit zuk zerbait esan nahi zu? Ba, nik e, irrateiak ematen diten aukera aprobetxatu, nahi nuke hor, e, taldean, lanean urtean zehar gabiltzanak, Apiskat, ba, pixkat botatzen dugula gazte jende hori. Mhm. Eta, bueno, atiak iriki da, dauzkatela, ez dela lan asko eskatzen, baizik, ba, bueno, puntualki dedikazio batzuk, eta beren ideak ere onartuak izaten dira, aurten ja nobeda zela aipatu dugu artisau erakusketa hori, eta bueno, irikiak gaudela, eta eh, pozik hartzen hartuko behin ikuzkela, ba, gazte gehiago gure, gure tartian. Gure tartian bueno, ba, hortxe deialdi egina bai parte hartzeko, baita berta azaltzeko e, festaz gozatzea, eta, bueno, idoia eta martxel, eskerrik asko gaur roi hartzen Mila esker zuen gati, zuen Eta bukatzeko, ba, e, kon, ema, kontzertu emango duen talde baten kantakin. Bukatuko dugu, luz deputasen kanta batekin. Oso, no, primera.